chapter 18. Meta de tauta choristhes ha paulos ecton athenon elthen es corinthon, kai heron tina judaion anomati aculan ponticon to gene prosphatos ele luthota apotes italias kai priscillan gunaica autu diata tetarcenae claudion corizestai pantas tus judaeus ectes romes pros elthen autois cae dia homo tecnon enae eminen par autois cae ergadze esangars esan gars geno poioi ten tecnein. Dia legata de ente sunagoge pan sabaton epithente Iudaeus kai Hellenas hoste katelthon thon apotes Macedonias hote Silas kai hote Timotheos sun ekata to pneumati ha Paulos dia martyr Romanos tois Iudaeois ton Christon Iesoun ante ta samanon de auton kai blasphemunton ectinax samanos ta himatia epin pros autus to haima humon epitein kefalein humon katharos ego apo tu nun es ta ethne por yusamai kai metabas e elthen es oikien tinos anomati justu sebamenu ton theon hu he oikia ein sun amorusa te sunagogei Crispos de ha archi synagogas epistiusen to curio sun halo to oiko autu kai poloi ton corinthion aquantes epistuon kai ebaptizonta Epende ha curios de horamatos in nupti to paulo me fabu alla la lei kai me siopeses diote ego emi metasu kai udes epithesetai soi tu kakosai se dioti laos estin moi polus ente pole taute ekathesin te en iauton kai menas hex didaskon en autois ton logon tu theu galionos DE anthupat iuantos tes akaias cate pestesan homo thumadon hoi judaioi to paulo kai egagon auton epi to bema. Legontes hoti para ton nomon hutos ana pethe tus anthropus sebestai ton theon. Melontos de tu paulu anoigen ta stoma epen ha galion pros tus judaius e men un ein adicema te e radiurgema poneron o judaioi catalogon an in escomen humon. E de ze tema esten peri logu cae onomaton cae nomu tu cath humas opsis the autoi crites gar ego tuton hu bulumai enai kai ape lassen altus apo tu bematos epi la bomanoi de pantes hoi helenes sosthenein ton archi synagogon et tupton em prosthen tu bematos kai uden tu ton to galioni emelen hode paulos ete pros menas hemeras hekanas tois adelphois apotaxamenos exe plei estin surian, cae sun auto Priscilla, cae Aculas, cae Ramanos ten cephalin in Cincreas, ecen gar Eucain. Catein tesende eis Epheson, cae Ecenus, cate lipen autu, autos de es elthon, tein ten synagogen, dialecthe tois judaeus eroton de auton epi pleona chronon menae par autois uc epeniusen. Al ape taxata autois epon de me pantos ten heorten ten urcomenen poiesai, es hierosoluma, Palende ana pros humas tu theu thelontos kai anexe apotes ephesu kai katilthon eis kai sarean anabas kai aspasamenos ten ecclesian katebe eis antiochean kai poiesas chronon tina ex elthen dir commonos kathexes ten galatikein koran kai Frugian, episterizon pantas tus mathetas. Iudaios de tis Apollos anomati Alexandreus to gene aner logios katein tesen es Epheson dunatos un in tais graphais. Hutas ein kate Cemenos ten hodon tu curiu, kai zeon to pneumati elalei, cae edidascin acribos ta peri tu curiu epistamenos monon ta baptisma Ioannu. Hutas te erxata paresia zestai in te sunagoge accusantes de autu aculas cae priscilla prosilabonta auton cae acribesturon autou ex cento ten tu theu hodon bulomenu de autu diel thin estein acaian pro trepsamenoi hoi adelphoi egrapsan tois mathetais apo dexastai auton hos paragenomenos sune balato polu tois pepistiucosin diates caritas iutanoscar tois iudaiois dia cate linceta demosia epidecnus dia ton graphon enae ton Christon Jesum.